الطفل وحده والليالي ورصاص من حوله وجنوب وقف الطفل والحجارة أكوام لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم وسلم تسليما كثيرا زاه في الله جل شانه neka je salavat i salam na posljednjeg Allahu opisaniku Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وفي كل رؤية ويتسع الله جل شانه استنسك بقبوياز مشكس نمو يتمرك يسعى الله سبحانه وتعالى مريم da nas učine od onih koji da se boje istinskom bogobojaznošću i koji će umrijeti samo kao pravi muslimani. Allah subhanahu wa ta'ala molimo da nas učini od omladine koja se okuplja na mjestima na kojima se spominje Allah subhanahu wa ta'ala ajer i hadis njegovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Draga moja braćo, mi u našem nastavku medrese na počnemo sa, ponovo počinjemo sa predmetom Mefsira. U našem prošlom, da tako kažemo, ili reljefnom ciklusu, družili smo se i tumačili smo od sure do duha, a pa do sure i zile. U zadnjom sura koju smo se smeti, bira sura, ali u Ono je kako bi trebalo da nastavimo dalje u smatranju do sure Ennas, kako Bog da ove kratke sura od Sila Zemzileti pa do sure Ennas ćemo protumačiti, međutim, e, sada ćemo otići na jednu drugu, ili da kažemo jednu malo drugu suru, a to je sura Al-Fudura. I ono sa čim počinjemo, novi ciklus predavanja sa sura, druženja, sura na kojem se družimo sa Allahu subhanahu wa ta'ala riječima, jeste, jeste sura Al-Fudura. Sura Al-Fudura je jedna tako da kažem, od malo duži sura na sura koju smo tumačili. Ono od prilike ima dvije po stranice. Nju ćete naći poslije sure El Fetr. Poslije sure El Fetr dolazi sura El Hudurat. A pa tako e, da ćemo bezbijediti ono što nam je, kao što smo imali prošli put, da kažemo ne da način uđbenici ili skripcu, nazovite kako hoćete, a to će biti e, komentar ove sure iz tefsira od Ibn Kesira, i komentar ove sure iz tefsira fi zilal il-Qur'an u okviru il od Sejida Kutba rahmetullahi alaihi. Draga breću, sura Al-Hujurat je jedna, e, da kažemo, od sura u kojima se spominje mnogo adaba ili edeba, mnogo normi pojednašanja koje moraju da se nađu kod jednog muslimana. Pa je tako jedan broj učenjaka ili jedan broj mufessira ovu suru nazvao suratul ahlaki. Sura ahlak. Ili sura adaba i sura normi ponašanja sa kojima mora da se okiti jedna vjernik ili da kažemo jedno vjerničko društvo ili jedan vjernički džemat. Pa tako, ako pogledamo u, e, da kažem ovu suru i onu e, tematiku o kojoj govori ova sura, vidjet ćemo da ako to sprovedemo u našu praksu, ili ako porazmislimo tim stvarima, da će poslije toga doći veliki i veliki hajri za naše društvo, ili da kažemo za naš džemat. Pa tako se ide kutb rahmetullahi alaihi, govoreći ovoj suri na samom početku, ove sure kaže da ova sura sadrži al haqaiq, odnosno istine i činjenice koje otvaraju razum koje otvaraju razumu i srcu visoke vidike i daleke ciljeve. Mi znamo da ovo nije samo, uh, iako se idu kutb rahmetullahi alaihi, spominje da ova sura sa svojim ajetima, iako je kratka, kao što kaže, međutim ona ima velike ciljeve, iako ova sura će nam, ako Bog da otvoriti, molimo Allah subhanahu wa ta'ala na samom početku da nam otvori vidike i ciljeve i da sprovedemo u praksu ono što nam E, što nam se govori u ovoj suri, međutim mi znamo da je to da kažemo e, sa čitavim i sa cijelim Kur'anom. I da svaki kur'anski ajet jedan vjernik doživljava kao ono što mu otvara nove vidike i novi pogled na život. I zato pogledajte, razmislite o hadisu Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam ili o riječima njegove žene Aisha radijallahu ta'ala anha. Kada je upitan, kada je upitana kao što je došlo u hadisu muslima, šta je to ili kakav je bio ahlak kako je bilo ponašanje Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam pa je ona rekla šta kana kulukuhu njegov ahlak je bio šta Al Kur'an da je njegov ahlak i njegovo ponašanje bio Kur'an jer ahlak nije u stvari ništa drugo nego vjera i zato kada Allah subhanahu wa ta'ala kaže svom poslaniku inneke la ala kulukin azim ti si na velikom ahlaku ti si na velikom stepenu, stepenu morala, kaže Abdullah ibn Abbas i drugi mufessiri, kaže innaka la'ala dinin azim, ti si zaista na velikoj vjeri. To jeste sami ahlak nije u stvari ništa drugo nego samo, osim sama ova vjera, koja nam je došla u Kur'anu i sunnetu Allahovu posanika alaihi salatu wasalam. I zato ako razumijemo hadisa iša radijallahu ta'ala anha u, kojoj, u kojem kaže šta, da je norma ili je ponašanje Allah, u svakoj sekundi poslanikovog sallallahu alaihi wa sallam života bilo šta bio Kur'an, to će nas učiniti da razmišljamo i da svaki ajet kojim priđemo, pokušamo da ga tako shvatimo. To jeste da ga uzmemo kao vodiča u našem životu. I radi toga dolazi ono što često se ponavlja, što često ponavljamo i što često učenjaci kažu, a to je te dabur fi ma'anil Kur'an, odnosno razmišljanje u kur'anskim ajetima da razmišljamo, radi čega da razmišljamo kako bi to, draga braćo, sprovali u praksu. Tako, na primjer, ono o čemu se govori u ovoj suri, na prvo mjestu, e, na početku ove sure govori nam se o odnosu kakav e, odnosu prema Allahu subhanahu wa ta'ala i njegovom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. Kako jedan vjernik, ili hajde kažemo jedan mladić musliman, jedna djevojka muslimanka, koje žele da žive u okrilju Kur'ana i okrilju Allahove djelašanuhu vjere kako treba da imaju odnos prema Allahu subhanahu wa ta'ala i njegovom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. A te o tim ajitima ćemo govoriti upravo večeras. Zatim posle toga se govori o tome e, kakvom treba, kakav čovjek treba da ima odnos prema društvu. A to je kada nam Allah subhanahu wa ta'ala kaže Ja iuha alladine amanu in ja'akum fasikun bi nabin fatabayyanu o vjernici ako vam dođe kakav griješnik sa, sa kakvom viješću fatabayyanu provjerite ili drugom kraju fatahabbatu da se dobro provjeri ta vijest zbog čega kažemo odnos prema društvu zato draga moja braćo što je uzrok velikih dalaja i fitneluka među muslimanima zato što prihvataju vijesti koje nisu provjerene i tako čovjek da kažemo ne samo da se ogriješi prema sebi ili prema svom bratu muslimanu E, u kojeg je povjerovo, da tako kažemo, da učinio nešto e, zato što mu je neko došlo sa vješ, nego u velikom broju slučajeva dolazi da na veliku žalost dolazi do poljevanja same krvi. Radi čega? Zato što je određena riječ, da kažemo samo jedna riječ, ili dvije riječi, došla do toga i do toga, ono u stvari nije tako. Dešavaju se fetnel, kažemo, dešava se nagre, dešava se poljevanje krvi. Dešava se I ono što je da kažemo ispod toga, ali u svakom slučaju ono što je loše. Radi čega? Radi toga što se određene vijesti nisu provjerili. Zatim također, međutim, o ovome ćemo samo posebno govoriti tumačeći ajet po ajet. Međutim, na samom početku dajemo jednu celokupnu sliku ove koranske sure. Zatim treća stvar što se u ovome govori također o jednoj stvari koja je mnogo vezana za društvo. A to je šta? A to je da nam Allah subhanahu wa ta'ala zabranjuje, zabranjuje odnosno prvo nam kaže innama almu'minuna ikhwa da su vjernici braća i kaže da jedina da kažemo bratska veza jeste veza islama i veza imana i poslije toga nam Allah subhanahu wa ta'ala zabranjuje vam nekoliko stvari koje da kažemo ruše to bratstvo a to je da nam Allah subhanahu wa ta'ala zabranjuje ismijavanje jedni drugima Allah subhanahu wa ta'ala nam u ovoj kuranskoj suri zabranjuje da se ismijavamo jedni drugima radi neke da kažemo osobine ili radi nečega što se nalazi kod nas. Druga stvar, Allah subhanahu wa ta'ala nam zabranjuje u ovoj suri gibet. I dolazi sa jednim tako slikovitim primjerom, ili da kažemo prikazom odvratnosti ovoga grijeha, kada nam Allah subhanahu wa ta'ala kaže, zar bi iko od vas volio da jede mrtvo meso svoga vrata? Tako je ovdje poređenje? Šta je ovdje namjer ovog poređenja? To jeste, kao što bi ti bilo odvratno, ili kao što je odvratno i fulj, da jede šta? da ideš svog mrtvog brata, tvoj brat sa kojim si bio na, du, na Dunjaluku, brata, i, e, i e, bio sa njim brat, imao si dobre odnose. Kad on umre, da ga mrtvog počneš jesti, da počneš jesti njegovo mjesto. To je nešto što svak, jel tako, e, čini mu se to odvrati. Isto tako, Allah subhanahu wa ta'ala, gospodar mesa i zemlje nam kaže da isto toliko odvratno šta da gibetimo, da ugovaramo ovaj, svoju braću, da ugovaramo muslimani i tako dalje. I također ćemo se ovome posebno ovaj, pozabaviti. Također sumničeni, kada Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا nemojte sumničiti nemojte uhoditi jedni druge i tako dalje također ćemo o tome govoriti i o velikoj šteti toga koja se, e, kažemo velikoj šteti toga i onoga što proizilazi iz toga a to je da se često puta dešava da na osnovu određenog dijela i na osnovu određenog govora koji vidiš kod svog brata da kažeš aha on je taki i taki. Ti nemaš jak, do dokaz. Međutim, na osnovu nečega ti smatraš o njemu da je taki. Ako e, čuješ, na primjer, da kaže nešto, da spomene Dunjalu, kad ti kaže vidiš kako voli Dunjalu, on je Dunjalčar i tako dalje. Međutim, dok se s druge strane, ono što se traži od nas, da sve što dođe od našeg brata muslimana, da pokušamo da mu damo jedno tumačenje, iako ono znači jahtemel ili ima mogućnosti, da i tako, kao što čovjek e, kao što čovjek u šeitan to prikaže, međutim ima mogućnosti da to drugo tumačenje bude, na primjer, da vodi ka hajru. I mi ćemo prihvatiti ono tumačenje koje nam kaže da to vodi ka hajru. To su prilike, draga braćo, e, da kažemo neke od e, tematika ove sure, sure Al-Hudurat, sa, kojom ćemo se uz Allahu subhanahu wa ta'ala pomoći rušiti. Ja se nadam ako bude da do sljedećeg ovaj, utorka, da ćete imati ova iskopirano ovo i da ćete već, e, da kažemo, prije nego što dođete na predavanje, biti u prilici da pročitate ono što je vezano za ove ajete, e, pogotovo kažem no, i iz tafsira Ibn Kesira, a također i iz tafsira Sejda Kutba. Jer ovo, e, u istinu kad pogledate kako e, rahmetli Sejda Kutba, da mu se Allah Đelešanu usmili i nama i njima, kako prilazi Kur'anskim ajetima i na kako poseban način približava značenje tih ajeta u našem vremenu, zaista čovjek vidi jedno e, čudo u svemu tome i kaže da ono sigurno izlazi iz srca koje se mnogo družilo i koje mnogo voli Kur'an Allahovu subhanahu wa ta'ala. Međutim, ono, e, onaj tefsir koji ću ja imat pred sobom i koji ću često citirati jeste tefsir Mahasinu Ta'wil, ovaj put, za razliku od prošlog puta gdje smo imali pred sobom tefsir Ibn ovaj put ćemo imati tefsir Mahasinu Ta'wil, e, koji prevodu znači E, ljepote tefsira, jer ono najljepše iz tefsira, a to je od e, učenjaka koji nije živio tako davno, e, šeha Džemaludina Al-Qasimija. Džemaludina Al-Qasimija, on se zove Mahasunu Ta'vil, a također često puta se naziva tefsiru Qasimi, odnosno tefsir Qasimija. Ovan sura zove se Al-Huđurat, po tome zna liko zbog čega se zove Al-Huđurat. Ili šta znači Al-Huđurat? Al-Huđurat. Znači šta? Zbog čega? Zato što u ovoj uh, suri se spominju al-hudurat. Inna allazina yunadunaka min wara'i al-hudurat aktharuhum la ya'qilun. Oni koji te zovu iza soba uh, hudurat, to je množina od riječi hudur. To su znači sobe. Sobe žena Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam koje su, koje su bile otprilike znači gdje se danas nalazi poslaniku sallallahu alaihi wa sallam mesjid. Tu su bile sobe e, žena i svaka od njih imala svoju sobu. Svaka od poslanikovi sallallahu alaihi wa sallam žena imala svoju sobu. A e, mjesto gdje je ukopan Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam to je bila soba koga? To je bila soba Aisha radijallahu ta'ala anha. I radi spominjanja da kažemo e, ovi soba u ovoj suri ova sura se nazvala, nazvala sura al-Hudurat. Na samom početku šeheh Džemaluddin al-Qasmi, rahmetullahi alaihi, kaže وقد انفردت هذه الصورة بآداب جليلة أدب الله بها عباده المؤمنين فيما يعاملون به نبيه صلى الله عليه وسلم من التوقير والتبجيل na samom početku nam šeha Al-Qasimi, rahmetullahi alaihi, daje do znanja da se u ovoj suri spominje dosta adaba ili norma ponašanja, pa kaže da je ova sura jedinstvena po e, adabima i po normama ponašanja koje se spominju u ovoj suri. Mislim da smo mi jednom e, prilikom jednog predavanja spomenuli da u nekim islamskim sredinama biva među prvim surama koja mala djeca uče e, sura Al-Hujurat. Sura Al-Hujurat radi čega kako bi se naučili ovim adabima koji se spominju u ovoj suri. I zato ako ništa, da ako Bog da pokušamo da do sljedećeg predavanja samo razmišljamo o ciljevima i o tematici ove sure, vidjet ćemo sigurno da ona E, da ukoliko bi to sproveli i trudili se da dolazi do velikog hajra u našem društvu, u našem džumati. Prvi ajet ove sure <clears throat> na samom početku Allah subhanahu wa ta'ala nas podučava kako da imamo odnos prema Allahu subhanahu wa ta'ala i njegovom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala Ja, ejuha, allazina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulih. Ovi koji vjerujete. Ova sura počinje kao još neke druge sure sa ja ayuha alladhina amanu. Je Allah subhanahu wa ta'ala poziva vjernike, poziva one koji su već povjerovali. I ovo je jedna kao što smo također rekli od odlika kojeg perioda? Medinskog perioda. Ovo je jedna od odlika medinskog perioda kada Allah subhanahu wa ta'ala kaže ja ejuhallazina amanu, ovi koji vjeruju. Za razliku od poziva u kojem Allah subhanahu wa ta'ala kaže ja ejuhan nas, o vi, o ljudi, pod odlika čega? Mekanskog perioda. Tako da ovdje na samom početku dolazimo također do zaključka da je ova sura šta? Da je ova sura medinska. I ova je sura, kaže se suratun medanijetun, medinska sura, to jeste objavljena je u medinskom periodu. Dobro. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, ovi koji vjerujete لا تقدموا بين يدي الله ورسوله رحمة الكركت يا أضاي إزراز لا تقدموا بين يدي الله ورسوله فرده كاو أبي كوي بيرويت نأدلوشويت سزانشتو prije nego što pitate Allaha subhanahu wa ta'ala i njegovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Ovaj prevod je da kažemo u jednu ruku i u isto vrijeme i komentar. U isto vrijeme i komentar i što je bez imalo sumnje ispravan komentar. Međutim, ako bi bukvalno preveli ovaj glagol koji se ovdje spominje, a to je tu kaddimu, onda bi mogli da kažemo da je to e, prinošenje nečega ili pristupanje nečemu. Ne tu kaddimu, nem, ovi, ovi koji vjerujete, nemojte prinositi ili nemojte prilaziti ili nemojte ići istred Allaha subhanahu wa ta'ala i njegovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam a Arapi su ovaj izraz la tuqaddimu bejne jadej fulan e, koristili u smislu da kažu nemoj žuriti sa naredbom i zabranom pre nego što se kaže postupi tako i tako. Znači, Arapi su ovaj izraz koji bi bukvalno bio nemojte ići ispred Allaha i njegovog poslanika alaihi salatu wasalam tumačili kao šta e, bejna, kad da me bejna jedej kao u smislu nemojte činiti nešto, nemojte odlučivati nešto prije nego što vam se ne kaže kako da postupite. Pa su tako mu feseri, među kojima je Ibn Đerir At-Tabari, protumačili ovaj ajet kao nemojte žuriti i nemojte po svom nahođenju postupati prije nego što vidite šta kaže Allah subhanahu wa ta'ala i njegov poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Pa tako Ibn Đerir At-Tabari, tumačeć ovaj ajet kaže. A mi smo spominjali Ibn Đerira, Tabarija pisa poznatog tefsira jedan Ibn Đerir At-Tabari od, je od onih koji je poznat kao šehul mufassirin, šeh svi mufassira. I zato vidjet ćemo da nema tefsira od Ibn Kesira pa dalje, a da se ne oslanjaju u svom komentaru, u svom tefsiru na mišljenje Ibn Đerira At-Tabari. Kaže, Ja ejuha allazina akarru bi vahdanijati Allah ونبوة نبيه صلى الله عليه وسلم ovi koji ste potvrdili Allahu Đalešanuhu jednoću i povjerovali ste u poslanstvo njegovog poslanika sallallahu alaihi wasallam la ta'đalu bi qadai amrin fi hurubikum au dinikum qabla an yakdi Allahu lakum fihi wa rasuluhum kaže ovi koji ste kao što smo rekli šta potvrdili Allahu Đalešanuhu jednoću i povjerovali u njegovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, nemojte žuriti sa donošenjem neke odredbe kada su pitanju vaši ratovi i horubiti, vaša ratovanja. A u fi dinikum, ili kada je u pitanju vaša vjera, prije nego što vam Allah subhanahu wa ta'ala i njegov poslanik sallallahu alaihi wa sallam ne donesu propisu. فتقضوا بخلاف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فتتكو نفسه فاتا نفسه فيتا سفرة بروفيس الله سبحانه وتعالى إن يقضوا بسنيك صلى الله عليه وسلم Draga braćo, iako ovaj glagol tu kaddimu, kaddama, u arabskom jeziku je glagol koji se naziva fi'al muta'addi, glagol koji ima prelaznu formu. Znači, na primjer, e, kada su našem jeziku kaže sjedi, znači ta radnja ne prelazi sjesti, ne prelazi na nekog drugog, nego sjeo sam, ne prelazi na neku drugu osobu. Međutim, kada kažem udario sam, mora da pređe na neku drugu, jel tako, osobu. Ovaj, što znači da ovaj glagol koji prelazi treba da ima objekat, da to ul bihi, u arabskom jeziku se nazi. Ovaj glagol, iako mu treba mefaul bihi objekat, on ovdje nije spomenut. Pa kažu mu fesir radi čega? Radi općenitosti to jeste da se kaže da ni jednu stvar ne smijete učiniti prije nego što Allah subhanahu wa ta'ala i njegov poslanik sallallahu alaihi wa sallam ne odluči. Nije rečeno nemojte činiti kada je u pitanju rat u vašim ratovima. Ja to ovdje bih želio spomenuo to kao primjer. U vašim ratovima prije nego što Allah subhanahu wa ta'ala i njegov poslanik odrede. Niti u vašem dunjaluku. Ne. Ovdje nije spomenuto ali smo fesir spomenuli kao primjer što znači da u sve, e, da to obuhvata sve sfere čovjekovog života. Da ni jednoj stvari života, bilo onoga što mi nazivamo vjerskoj, znači kada u pitanju namaz, kako ćeš postupiti u namazu, ili kada u pitanju zakat, ili kada u pitanju, e, da kažemo nešto drugo, kada u pitanju odnos, da kažemo, e, porodičnog prava, kada u pitanju način trgovine, kada u pitanju način ratovanja, kada u pitanju način oboga izvršenje kazni bilo koja sfera čovjekovog života, ne smiješ da postupiš prije nego što upitaš kakav je propis, šta zato kaže Allahu subhanahu wa ta'ala knjiga ili sunna njegovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Prije nego što znaš propis šta zato tu stvar kaže Allahova knjiga ili sunnet njegovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Ili kažemo treća stvar ili šta kažu islamski učenjaci. Zbog čega ovdje kažemo islamski učenjaci? Mi njih ne stavljamo, tako da kažemo na stepen na pogrešivosti Allaha subhanahu wa ta'ala i njegovog poslanika alaihi salatu wa salam. Ali islamski učenjaci u svojim fetvama i u svojim odgovorima na pitanja koja nisu spomenuta u Kur'anu i sunnatu, temelje se na temelje, na temeljima Kur'ana i sunnata. Temelje te svoje odgovore na temelju Kur'ana i sunnata. I zato kažemo, kao što smo spominjali, ako se sjećate, spominjali smo nekoliko puta na našim predavanjima govor Hafiza ibn Hajara, rahmetullahi alaihi, koji su ovom djelu Fethul Bari, tumačeći ajet innamel a'malu bin niyat, da se dijela cijene prema namjerama, kaže da je u ovom hadisu, e, tumačeći hadis Allahovu kosanika alaihi salatu wasalamu, kojim kaže da se dijela cijene prema namjerama, kaže da je u ovom hadisu dokaz da čovjek ne smije priču ni jednom dijelu dok zato prethodno ne zna propis. Ne smiješ prići da učiniš neko djelo, dok ne znaš šta je propis tu, kako bi e, zanijetio onda. Ja ne možeš da kažemo, imati nijet da činiš nešto što je haram. Imati nijet da se tome približavaš Allahu subhanahu wa ta'ala. Nego moraš znati, to jeste, ako znaš da je halal, u smislu da je vađib, ili da je sunnet, ili da je mubah, onda možeš prići tom djelu, da kažemo da namjer, da sad ti imaš namjeru, da imaš nijet, da se približiš Allahu subhanahu wa ta'ala. Međutim, kad je pitanju stvar koja je haram ili koja mekruh, ne možeš činiti, da kažemo, ne možeš imati nijet sa kojim želiš da se približiš Allahu subhanahu wa ta'ala. I zato, draga braću, od stvari na koje mora da se uh, odgoji naša omladina, naše islamsko buđenje, naša sahva, jeste na ovome. I ovo je jedna od glavni, e, glavni temelja islamskog buđenja. Ukoliko želimo jednu svijetu budućnost. Mi smo u našem predavanju u subotu govorili o tim nekim smjernicama. A ovo je jedna od najosnovnijih stvari. Jer kao što smo rekli, islamsko buđenje ovdje kod nas i u drugim dijelovima svijeta ne zavisi od toga koliko će imati neprijatelja. Hoće li se pojaviti ovaj intelektualac ili ovaj doktor koji će govoriti protiv omladine koja se tako da kažemo ustala i želi da nauči svoju vjeru i želi da je praktikuje i želi da je drugima prenese. Da zavisi od takvih pojedinaca, pa makar nije bilo stotin, makar nije bilo hiljadu. nego zavisi od nas i kakav ćemo mi imat pristup Allahu i subhanahu wa ta'ala vjere. I da li ćemo da kažemo nazadovati radi naših grešaka, a ne radi mnoštva naših neprijatelja. I ovoj stvari Allah subhanahu wa ta'ala podučava vjernike kada kaže Ja ejuha allazina amanu alejkum anfusakum la yadurrukum man dalla idha htadejtum. Ovi koji vjerujete, čuvajte sami sebe. Vodite računa sami o sebi. Neće vam naškoditi onaj koji je zaluto ako ste vi na ispravnom putu. I zato islamsko buđenje, prije svega kažemo musliman kao pojedinac. Ako možemo malo pijenu tu halku sastavu. Musliman kao pojedinac, može da kažemo kasniti u svojoj vjeri. Može nazadovati samo radi svojih grijeha, samo radi svog neznanja. Jedan džaman, jedno islamsko društvo može samo nazadovati radi čega, radi svojih grijeha, radi svog neznanja i tako dalje. Ne radi drugog. Jer znanje te uči kako da postupiš kada se neko suprostavlja. Kako da ti tada imaš odnos prema Allahu subhanahu wa ta'ala, kako da imaš odnos prema drugim ljudima, kako da se suprostaviš sa onim e, sa kim se ne slažeš i tako dalje. Samo tome nas uči Allahu subhanahu wa ta'ala I zato, draga braćo, traženje znanja je jedna od osnovnih stvari koja mora da se nađe kako bi se ostvarilo ovo o čemu nam Kur'an govori. Poslušajte ovaj poziv, kao da je upućen svakome od nas. Ovi koji vjerujete, Ne prilazite ni jednoj stvari da učinite, učinite prije nego što upitate Allah i njegovog kusanika sallallahu alaihi wa sallam. Prije nego što pogledate u Kur'an i sunnet Allahovog kusanika sallallahu alaihi wa sallam. A to se danas u našem vremenu ostvara preko, da kažem, može se ostvariti prije nekoliko stvari. Prije svega da čovjek provodi svoje vrijeme čitajući literaturu. A mi danas imamo, kada u pitanju komentar Kur'ana, imamo tefsir od Ibn Kesira i trebamo svoje vrijeme da provodimo čitajući ovaj ovu Iz sunnata Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam imamo hvala Allahu jalla šanuhu prevedene knjige u kojima se spominju e, vjerodostojni hadis, vjerodostojni hadis Allahovog poslanika alaihi wa sallatu wa sallam. Imamo rijadu salihim. Što trebamo svaki dan da ponekoliko hadisa koje čitamo iz ove knjige. Imamo prevedenu skraćenu verziju muslima. Imamo prevedenu također skraćenu verziju Buharije. Još druge knjige, još druge zbirke hadisa se prevode. Imamo i sire i života Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam e, zapečećeni džernetski napitak. Imamo i života, knjigu iz života ashaba. Imamo knjigu iz života tabina. Ovo su sve literature koje moramo da čitamo i da provodimo i trošimo svoje vrijeme i svoj imetak čitajući, da kažemo, ovadljeno. Iz ako ćemo iz fikha imamo put pravog muslimana o šehebu Bubakra al Džezairija. E, kada u pitanju odgoj duše imamo bistro more, pobožnost, tako dalje. Ovo je literatura na kojoj treba da se odgaja ova naša generacija, generacija omladine koja želi da živi u okrilju Allahove subhanahu wa ta'ala. I zato to je jedna stvar. Druga stvar, da svak od e, omladine mora prisustovati i redovan bit predavanjima oni koji drže ta predavanja i u mjestima, u mjestu u kojem se nalazi. Nalazio se u Mostaru, nalazio se u Sarajevu, nalazio se u Tuzli. Gdje god da se nađe, mora da bude redovan i da ima predavanje na koja redovno ide. ide. Ne mislim na to na tribine, da kažem na koje čovjek ponekad ode, na opšta predavanja na koje ponekad ode. Nego da prisutujemo halkama, predavanjima, kursevima. A hvala Allahu, jer danas imamo to skoro u svakom, u svakom dijelu našeg, ovaj, eh, naše države, ili da kažemo i van toga kako bi naučio Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru. Znači to je jedna od osnovnih stvari onoga koji želi da ima jednu svijetlu budućnost u okrilu Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru. Zatim također u komentaru ovog ajeta šeheh Al-Qasimi je spomenuo riječ Ibn Kesira koji tumačeći ovaj ajet kaže La tusri'u fil ašja qablahu bel kunu taba'an lahu fi džamilu umuru حتى يدخل في هموم هذا الأدب حديث معاذ رضي الله تعالى عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم حين بعثه إلى اليمن بما تحكم كاش ابن كسر نمو يتزورتي نمو يتزورتي آه، أسنار ما بريا نيجا بريا الله سبحانه وتعالى نيجا وقصانيكا صلى الله عليه وسلم نيجا كاش بودت ودني كويس بودت فوجني زنيما Znači za Allahovom knjigom i sunnetom Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam pri jami'a il umur I zato kad vidite Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, nije ostavio ni najmanju stvar, a da nas tome nije podučio. Kaže Ibn Kasir dalje, čak da u ovo, u ovaj edab, ili ovaj edab i ova norma ponašanja se očituje, i kroz hadis Mu'aza ibn Jabala, radijallahu ta'ala anhu, kada ga je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam poslao u Jemen. A to je poznati hadis koji je zabilio imam Ahmed u svom musnadu, jebu Davud u svom sunaru, i Tirmizi ibn Mađe, da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam poslao Muaza ibn Džebela kao daju u Jemen i da mu je rekao bima tahkum kako ćeš ljudima suditi kada dođeš tamo a rekao Muaz ibn Džebel bi kitabillah sudit ću im prema Allahovoj knjizi to jest ako mi dođe neko pitanje pogledat ću Kur'an i šta se spominje u Allahovoj subhanahu wa ta'ala knjizi ako mi dođe na primjer kažemo Na primjer, čovjek koji je prekršio zakletu, Allah subhanahu wa ta'ala kaže da onaj koji prekrši zakletu, da treba da posluži tako i tako kao što je spomenuto spomenu u suri Al-Ma'ide. Kaže, fa ilam teđid, kaže, ako ne nađeš, Allahovoj subhanahu wa ta'ala knjizi, kako ćeš onda? Kaže, fa bi sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa sallam. Kaže, onda ću postupiti po sunnatu njegovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Kaže, fa ilam teđid, pa ako ni tu ne nađeš, Kako ćeš onda učiniti? Kaže, ađitahidu ra'i. Onda ću se, kaže, poslušiti svojim mišljenjem. Onda ću uložiti napor, znači, ili analogno nekim propisima i tako dalje, da dođem do propisa. Da dođem do tog propisa. Pa je onda Allah poslani sallallahu alaihi wa sallam rekao alhamdulillahi alladhi waffaka rasula rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam lima yurdi rasulallah. kaže hvala Allahu jalla šanuhu koji je dao da poslanik njegovog poslanika zadovolji ovaj e, zadovolji Allahovog poslanika to jest da njega poslanika sallallahu alejhi ve sellem zadovolji svojim odgovorom zbog čega ibn Kesir ovaj hadis ovdje spomenuo to jest spomenuo ga je u kontekstu komentara ovog ajeta zato što je Muaz ibn Jabal radijallahu ta'ala anhu spomenuo svoje mišljenje i ulaganje napora koristeći svoje mišljenje svoje lično mišljenje tek nakon što je spomenuo da će prvo postupiti po Allahovoj knjizi i po sunnetu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I zato ovaj hadis jedan uh, od hadisa koji se mnogo spominju kada se govori da se prvo postupa po Kur'anu, zatim po sunnetu poslanika alaihi salatu wa sallam, zatim da dolaze drugi dokazi šariatski koji ima više, znači oni od najpoznatiji šariatski dokaz da su koji? Kur'an, sunnet, iđma i kijas. Poslije toga dolaze drugi koji su, na primjer, istishab ili istihsan ili maslahatul mursala i tako dalje. Međutim vidimo na prvo mjesto dolazi Kur'an i sunnata Allahu wa poslanika sallallahu alaihi wa sallam. To jeste ne može da se da prednost analogiji niti svojom mišljenju da se da prednost nad ajetom ili sunnetom wa poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I zato ovaj uh, hadis se mnogo spominje u dijelima usuli fikha, mada je istin da je ovaj hadis daif. Da je ovaj hadis daif, da je slab, kao što je spomenuo veliki broj učenjaka, među njima naš uvaženi ših Abdul Qadir, rahmetullahi alaihim. Međutim, u svakom slučaju hadis ima ispravno, da kažemo vjerodostojno značenje. I zato istog razloga su islamski učenjaci zabranili da se, na primjer, daje prednost analogiji nad sunnetom Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Nad sunnetom Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wasallam, iako ćemo naći na veliku žalost, kada su pitanju fukaha ili pravnici, učenjaci fikha, kako su radi svoje pristrasnosti ili privrženosti određenoj pravnoj školi, hanefijskoj ili šafijskoj ili malikijskoj ili hanberijskoj, u mnogim slučajima, iako im je jasno došlo da sunnet Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam da je taki i taki, oni su dali prednost govoru svog imama. Oni su dali prednost e, tom hadisu i postupili onako kako kaže njihov imam. Znači ili Ebu Hanife, ili Šafija, ili Malik, ili Ahmed iako možda i sam Ebu Hanife, ili zasigurno i sam Ebu Hanife, i sam Imam Šafi, i sam Imam Malik, i sam Imam Ahmed, nisu došli do tog hadisa u kojem Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže to i to, a ono su suprostavlja njihov mišljenje. Jer znamo, na primjer, iz, e, da kažemo, povijesti ili historije sakupljanja hadisa, da je prošlo, da kažemo, vremena dok nisu svi ovi hadisi sakupljeni u posebne zbirke. I, e, među prvima koji su počeli da sakupljaju hadis, da se sakuplja hadis, bio je za vrijeme Omar ibn Abdulaziza. A on je vladao od 99. do 101. hijđarevske godine. I zato kaže imam sujuti u svojel fik, awvalu dzami il al-hadithi wal-asab ibn Šihabin aminu lehu Umar. Prvi koji je sakupio hadis i asab bio je Shihab, ibn Shihab al az-Zuhri. Kaže aminu lehu Umar, naredio mu je Umar. Koji Umar? Umar ibn Abdulaziz. Ovo je bilo 99. do 101. hijđarevske godine. Što znači da učenjaci prije toga imali su, da kažemo, pisali su se zbirke, međutim nisu bile sakopljene u onaj način i ono što je danas samo poznato kao Buharije, kao Muslim i tako dalje, jer na primjer danas jedan čovjek u svojoj biblioteci ima na primjer sve, da kažemo skoro sve, hadisa Allahu kusanika sallallahu alaihi wa nego to prije nije bilo tako, nego je veliki broj od njih bio potrebi da putuje, da kažemo na primjer iz Kufe u Basru ili iz Kufe u Damas, ili iz u Medinu, kako bi došli, kako bi čuo samo jedan hadis Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala nakon e, što nas je podučio ovom edemu, u kojem sav od nas treba da razmišlja. Jer, draga braćo, nemamo pravo da postupimo ni pravno, što se kaže, ni normalno, ni, e, ni moralno pravo, ni pravno, ni moralno pravo nemamo da postupimo onako kako mi želimo. Nego mora da postupimo i smijemo da postupam samo onako kao što nam kaže Allah subhanahu wa ta'ala i njegov poslanik sallallahu alaihi wa sallam. I kao što je došlo u hadisu od Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam da je rekao Allahu poslanik alaihi salatu wa sallam La yu'minu ahadukum hatta yakuna taba'an ma jitu hatta takuna uh, niko od vas neće vjerovati sve dok njegove strasti ne budu taba'an lima jitu bihi sve dok njegove حتى حتى تكون هواه تبعا لما جئت به سدق يبدو نيغو استراستي تكاجا مسليد لأنو ساكيم سميا بش استراستي قبل دايت أولي الله سبحانه وتعالى كذا كاجا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أن يكون لهم الخيرة خيرة الخيرة من أمره نبيني نبيني سنيما يبرابو تبستو تقصوهم هيرو قصوهم نهجين كذا الله سبحانه وتعالى يقول يغفصني صلى الله عليه وسلم نشتق odredi. Nakon ovoga Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَاتَّقُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ Kaže bojite se Allah, bojite se i čuvajte se Allah. Jer rekli smo da kada se kaže وَاتَّقُ اللَّهِ da ta izraz, iako ga prevodimo kao e, bojite se u smislu strahujte od Allaha, ono bukvalno znači čuvajte se Allaha. Čuvajte se Allahove kazne. Jer jedno je hauf i hašet u smislu straha da čovjeku zaigra i zadrti njegovo srce. Kad se spomene Allah subhanahu wa ta'ala kako nagrađiva i kako kažnja. Međutim, kad se spomene takva, ona znači čuvanje i zaštita. Da se čuvaš svojim dijelima, izvršavajući naredbe i klonijeći se zabrana, da te Allah subhanahu wa ta'ala ne bi kaznio na ahiretu. Vatak Allah, čuvajte se. Čuvajte se Allahom subhanahu wa ta'ala kazne, inna Allahe sami on alim. I onda nam Allah subhanahu wa ta'ala ovaj ajet završava kao veliki broj, kao što nam se završava veliki broj kuranske ajeta, a to je da nam se spominju dva njegova imena. I da nam se spominju dvije njegove osobine, a to je inna Allahe, ti se kaže, zaista Allah je sami'un halim. Sami'a onaj koji sve čuje i alim onaj koji sve zna. Onaj koji sve čuje i onaj koji sve zna. Uveć, e, e, svaki put kada se određeno određen Allahu subhan određeno Allahu ve dželle šanu ime spomene na kraju određenog ajeta ono je povezano sa onim što je prijetno o čemu Allah subhanahu wa ta'ala prethodno govori i zato pogledajte ovde nakon ovoga Allah dželle shanu nam kaže zaista Allah se čuje i Allah se zna to jeste iako vi možemo tako da protumačimo između ostalog znači iako vi postupite nekada suprotno onome što Allah dželle shanu rekao nego poslanik sallallahu alaihi wa sallam, pa Allah Đelešanuhu je to čuo što ste vi rekli. A što je suprotno onoga što traži od tebe Allah subhanahu wa ta'ala i njegov poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Ono što si uradio, Allah Đelešanuhu zna. Ono što si uradio, pa makar, pa, pa makar svojim srcem da kažemo što je od grijeha srca, pa Allah subhanahu wa ta'ala to zna. Zar Allah Đelešanuhu ne kaže, ja'lamu sirra wa ahfa, zna tajnu i ono što je tajnije. zna tajnu i ono što je tajnije. Ma tesputu min warakatin illa ja'lamuha i ne padne ni jedan lisa drveta, a da Allah subhanahu wa ta'ala to ne zna. I zato, zar Allah subhanahu wa ta'ala budi svjestan, zar Allah Đalešanu ne gleda, ne zna za tvoj pogled, kojeg možda krio mi se uputiš da vidiš nešto, se Allah subhanahu wa ta'ala zabrani. Dobro znaje da Allah Đalešanu čuje i tvoje riječi, kada se nekada možda šališ, kada vidiš neki haram, pa nekako to protumačiš, na način smijeha i smijavanja i tako dalje. Da misliš da Allah Đalšanu nije o tome obaviješten i da to nije čuo, da o tome ne zna, da to nije vidio, pa da te neće shodno tome nagraditi kazni. I draga braću, ovo kada čovjek zna, drugačije mora da se ponaša. Mora da vodi računa o svom pogledu, da obara pogled. Mora da vodi računa gdje sjedi, mora da vodi računa šta govori, mora da vodi računa šta sluša i tako dalje, kako bi bio od onih koji će biti sačuvan Allahu subhanahu wa ta'ala azaba koji će biti sačuvan od njegovih kasni ovo je znači naše ovaj prvo predavanje ovog, ovog novog ciklusa u kojem smo počeli sa surom Al-Hujurat rekli smo znači šta je ono što se traži od vas da čitate a u ovom našem prvom predavanju smo govorili znači uopće o suri Al-Hujurat o čemu govori i družili smo se sa komentarom prvog ajeta ove sure u kojem Allah subhanahu wa ta'ala kaže ja i ohel ladina amanu la tuqaddimu bejna jada illahi wa rasulihi vattakullah inna allaha samiju na alim ovi koji vjerujete kao se pre, rahmetli korkut nemojte se odlučivati ni za, ni za što nemojte se odlučivati za neki posao prije nego što upitate Allah subhanahu wa ta'ala i njegovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam Ovdje ima jedan, e, na primjer, kada su pitanju kirajeti, يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا إمام كرات يعقوب قريشي يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا لا تقدموا كرات بچينه odnosno svi devet ovaj imama od deset mutawatir يا ايها الذين امنوا لا تقدموا صدموا na ta međutim امام يعقوب i taj kirajet mutawatir uči ايها الذين امنوا لا تقدموا لا تقدموا ono ima otprilike isto znači. Allah subhanahu wa ta'ala molimo da nas smile, da nam oprosti aqulu qawli hada wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiru. وقف الطفل وحده والليالي ورصاص من حوله وجنوب وقف الطفل والحجارة أكوام وعيناه عزم